الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فاتا الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله ina godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya tara mu a wannan fili mai albarka a yau wannan safiya ta lahadi shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina yinin da shine yini na tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da biyar miladiya ina godiya ga ubangiji ta'ala da ya bani ansar da ya bani ikon ansa wannan gayyata da aka yi daga kungiyar mata musulmi wato famon reshen jihar yobe wannan gayyata an mun irin ta a lokaci makamancin wannan a cikin watan ramadan amma kuma saboda rashin lafiya ban samu daman zuwa ba a yau na zo da wuri na zo tun misalin karfe tara da minti ashirin a daidai lokacin da ɗaya bisa ukun wannan taron ba su zo nan wannan wajen ba waɗansu dalilai suka fitar da mu daga cikin wannan wuri ne da mai girma mataimakin gwamna wanda shine dalilin da muka ɗan zo kuma a makare daga baya matashiyar da aka ce zan yi magana a kai suwane ne mata musulmi ko menene hakikanin mace musulma sifofinta ɗabi'unta halayenta yaya ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisan manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka shata yadda ake so ya mace ta kasance wannan shine abin da za mu magana a kai a yau na kasa magana zuwa gida biyar kashin magana na farko alaƙar mace da ubangijinta kashin magana na biyu alaƙar mace da kanta a karan kanta kashin magana ta uku alaƙar mace da iyayenta sannan kashin magana ta hudu alaƙar mace da mijinta sannan kashin magana ta biyar alaƙar mace tsakaninta da 'ya'yanta idan akwai sauran lokaci sai in kawo kashin magana ta shida alaƙar mace tsakaninta da ƙawayenta na farko alaƙar mace tsakaninta da ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccinta ta wannan fuska so ake mace ta zanto mai imani cikakken imani imani da Allah imani da dukkan abin da ya wajaba a yi imani da shi yadda da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na abin bauta ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi mahalicin da ya halicci kowa ya samar da komai ta yi imani da littattafai da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar a zamanna daban-daban da annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo a lokuta daban-daban ta yi imani da da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala mala'ikun da ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kadai ya san yawansu tare da bambance sunayen waɗanda alkur'ani ko hadisi ya bayyana sunansu da bambance ayyukansu kamar mala'ika jibril da wannan sunan aikinsa kuma shine shine jakadan Allah zuwa wajen annabawa don isar da wahayi kamar mika'il da wannan sunan aikinsa kuma shine aka wa nauyin kula da saukar da ruwan sama da kuma fitar da tsirrai kamar mala'ika israfil wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗora nauyin yin busa a kansa shi zai yi busa ta farko wadda kowa zai mutu kuma shi ne zai yi busa ta biyu wadda kowa zai tashi a ranar tashin kiyama don hisabi a gaban allah kamar munkarun da nakir waɗanda su suke yin tambaya ga dukkan mutumin da ya mutu bayan an binne shi a cikin kabarinsa yadda da mala'ikun da suke rubuce ayyukanmu da maganganunmu wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid yadda da dukkan abin da ya wajaba imani da shi ana son mace musulma ta zama haka duk abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lissafa shi a matsayin daya daga cikin rassa na imani to ta yadda da shi a matsayin reshe da imani a matsayin gaba ta imani ta yadda da shi a matsayin gaba ta imani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisi sahihi imani yana da bangarori 60 da doriya a wata riwaya ya yace 70 da yan kai mafi girma daga cikin bangarorin imani kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah mafi zama karami a cikin bangarorin imani imatatul aza a tariq kawar da dukkan wani abu mai cutarwa daga kan hanya kamar mutum yana tafiya ya ga kwalba ko dutse ko kusa ko dukkan wani abin da idan mutum ya taka zai iya cutuwa abin na iya masa lahani mutum ya tsaya ya kawar da wannan abu ɗaya ne daga cikin bangarorin imani to wajibi ne mace musulma ta zama haka ta yi da dukkan bangarorin imani ta yadda da dukkan abin da ya wajaba imani da shi sannan na biyu ta zanto ba ta sakaci wajen sallah salloli guda biyar a yini da ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta waɗanda saboda mahimmancin wajabcinsu ba a wajabta su ba a ƙasa irin yadda aka wajabta sauran ibadoji sai da aka yi isra'i da mi'raji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam isra'i ɗin ita ce tafiyar dare daga makka zuwa baitul maqdis tafiyar da ta kai tafiyar wata daya idan da za a tafi a ƙasa ko akan doki ko akan raƙumi miraji din ita ce daga baitul maqdis zuwa sama har zuwa zuwa saman bakwai Anan ne inda aka wajabta sallah a daren isra'i da miraji don saboda mahimmancinta a karan fari an wajabta ta a matsayin sallah hamsin aka rinka ragewa har ta dawo a matsayin sallah biyar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba na canja zance tana nan duk da adadinta ya dawo sallah biyar amma ladan zai zama ladan sallah hamsin ma kawo da daya dan ba na musanya zance in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan ke nuna mahimmancin sallah da haka ubangiji ta'ala ya mayar da ita rukuni daga cikin rukunan musulunci guda biyar da haka mace musulma ba ta sakaci da sallah daga lokacin da ta san cewa ta zama baliga ta san sallah ta zama wajibi a kanta sawa'un ta yi aure ko bata yi aure ba a yadda aka saba a rayuwa ta gargajiya da mace ba ta fara sallah sai an yi mata aure wata ma ko an yi mata aure ba ta fara sallah sai in ta yi haihuwar fari wata ma sai ta yi haihuwa ta biyu to wannan gargajiya ce da al'ada amma a koyarwa ta addini daga lokacin da ya mace ta zama baliga to sallah ta zama wajibi a kanta da sauran wajibai na addinin musulunci takan zama baliga ne kuwa tun daga 'yar shekara sha biyu ko sha uku wani lokacin ma kafin ta kai haka bayan sallah ta farilla guda biyar a yi ne wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tana kankare zunubi tana ɗaukaka darajar bawa mace musulma tana yin salloli na nafila domin salloli na nafila mahimmancin su shine suna cike gibin da aka samu a salloli na farilla salloli na nafila kuma daraja daraja ne mataki mataki ne sallar shafa'i da wuturi ita ce sallar da tafi kowace girma daga cikin sallolin nafila shi yasa manzon Allah baya barinta ko a cikin halin tafiya ko a cikin halin zaman gida daga nan gurin sai raka raka'atan alfajr wanda manzon Allah ya ce khairun min duniya dunya wa ma fiha tafi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi daga nan gurin sai sallolin da ake kira ar-rawatib ar-rawatib ar-rawatib sune salloli raka'a 12 da mutum ke yi a cikin yini wanda hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim cewa dukkan bawa mumuni da zai tsare a raka a goma sha biyu a cikin yini ubangiji ta'ala zai gina masa wani katon gida a cikin aljanna waɗannan rakawoyi goma sha biyu a cikin yini mutum zai raka a shida a lokacin azhar wato a hudu kafin azhar biyu bayan ya yi sallah azhar ko kuma ya yi biyu kafin azhar hudu bayan ya yi azhar din sannan bayan sallah magariba kuma ya yi biyu ya zama takwas kenan bayan sallar isha'i ya biyu sun zama goma kenan daga nan sai guda biyan can da na magana ɗazu wanda zai yi bayan alfajir ya ke to kafin sallar asubahi ta na alfajir kenan kaga sun zama a sha biyu waɗannan su ne ake kira rawatib daga nan gurin sai salatu duha sallan walaha wadda al'adance galibi tsofaffi ne suke yin su amma sallah ce da manzan Allah ya ambace ta da suna salatul awwabina sallar masu komawa ga ubangijinsu wato alamar mutum yana da karfin imani da kuma kyakkyawan fata na samun shiga aljanna a gaina yin sallar duha manzon Allah ya bayar da zaɓi ga dukkan mutumin da zai sallar duha wa eh, salatu duha ko dai ya raka'a biyu ko ya raka'a hudu ko ya raka'a shida ko ya raka'a takwas duk abin da mutum ya zaɓa ya yi ya halatta ko wata rana ya biyan wata rana hudu wata rana shida wata rana takwas a haka ake yin sallah ta ha. duka waɗannan suna cikin salloli na nafila waɗanda suke da matukar falala daga nan gudun sai kiyamun laili sallolin dare ko cikin ramadana ko wajen ramadana sallar dare a bace mai daraja manzo Allah ce mafificiyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar da mutum yi cikin duhun dare kamar yadda mafificin azumi bayan azumin watan ramadana shine azumin da mutum ya yi shi a cikin watan almuharram wato wata na farko a kalanda ta musulunci Wani hadisi yana cikin sahihu muslim sallar dare tana ɗaukaka darajar bawa ubangiji ta'ala ya yi masu yinta da cewa ta tajafa ya anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malun hakalkalan su yana nesa da inda shimfidar su take domin lokacin da mutum ke tsaye kaga hakalkalan sa yayi nesa da kan katifar da yake bacci sama da lokacin da mutum yake zaune yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna roƙon su don jin tsoron azabar su da kuma kyakkyawan fata na samun rahamarsa wa mimma yanki yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzita su fala alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun ba wata rai da ta san me aka ajiye musu aka ɓoye musu na kyakkyawan sakamako na abin da zai faranta rai a gidan lahira jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon irin abin da suke aikatawa don haka mace musulma tana kokarin ribatar irin waɗannan ayyuka na falala sannan mace musulma an santa da yin azumi na wajibi da kuma yin azumi wanda yake na nafila sannan mace musulma an santa da jin cewa a duk inda take duk inda ta sa kafa tana jin akwai rakaba ilahiya ta tare da ita abin da ake kira ar-rakabatul ilahiyya abinda Allah ya faɗa cikin cewa inna Allah kana alaikum raqiba a duk inda kuke Allah yana gadin Allah yana kiwon ku A duk abinda za ta san Allah yana kallanta kuma ya sa mala'iku su rubuta abinda ta ce da abinda ta aikata babu yanda za a yi ta bayyana tsiraicinta a ɗakin da ba namijinta ba ta bayyana tsiraicinta a ɗakin da ba nata ba ba a gidansu ba saboda tana jin cewa ubangiji ta'ala yana kallanta kuma ta san cewa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi sahihi cewa dukkan matar da ta yaye tufafinta a ɗakin da ba na mijinta ba a gidan da ba na iyayenta ba to kamar ta keta hijabin da ke tsakaninta da mahaliccinta ta san manzon Allah ya faɗa haka don haka tana kaffa kaffa a cikin rayuwarta mace musulma tana yadda da dukkan abin da Allah ya kaddara mata a cikin rayuwa abu na farin ciki takan ɗauka cewa daga Allah ne ba dabarar ta bane ba idan abu ya same ta kishiyar farin ciki na bakin ciki kuma takan dauka cewa kaddarawar ubangiji ne ba ta damuwa ba ta jin cewa wani ne ya yi mata ko su wance ne suka yi mata dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo hoton yadda ya kamata mummuni ya zama a ɗaya daga cikin halayen nan guda biyu mummuni na gari idan alkhairi ya same shi sai ya gode wa ubangiji baya jingina abin zuwa ga dabararsa sai ya jingina abin zuwa ga falala ta ubangiji mummuni na gari idan kishiyar alkhairi ya same shi to sai ya haƙuri ya jure baya yin fushi da abin da Allah ya kaddara masa a inda yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra shakara fa kana khairan Allah wa in asabathu darra sabara fa kana khairan Allah abin mamakin lamarin mu'mini sa gaba ɗaya alkhairi ne in farin ciki ya same shi sai ka ga ya gode wa ubangiji sai hakan ya zama masa alkhairi tunda Allah ya ce La'in in shakartum na azidannakum wa in kafartum inna azabi la shadid in kun yi godiya cikin dangin nemomi da nake baku zan kara muku amma idan kun bizire kuwa to lallai azabata mai tsanani ce wa in asabathu darra sabara fa kana khairan la idan kuwa abin damuwa ya same shi abu mai cutarwa ya samu mu ne to sai ya hakuri hakurin nan sai ya zama masa alkhairi tunda a wani wuri Allah ya ce inda ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisa. Allah yana cikawa masu haƙuri ladansu ba tare da lissafi ba ba a kidaya wajen lada ga masu haƙuri don haka musamman muna ta san wannan sai ya zanto ɗabi'ar ta shi ne yadda da dukkan abin da Allah ya hukunta game da ita mace muna ba ta zuwa wajen boka ba ta zuwa wajen malamin duba ba ta zuwa wajen malamin tsibbu don wata bukatar kanta ko kuma don ta cutar da 'yar uwarta wannan ba ɗabi'ar ta bane ba ta san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito dukkan wanda ya je wajen malamin duba ko boka ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata abin da malamin duban ya faɗa masa lam tuqballahu salatu 40 yawman ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana 40 to sallah kuma ita ce abin da za a fara yawa mutum hisabi a kai ranar tashin kiyama idan ta yi kyau ana sa ran sauran ayyukan su su kyau idan ta lalace dukkan ayyuka sun lalace ta san cewa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya ruwaito dukkan wanda ya je wajen boka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kafir cewa abinda aka saukarwa manzon Allah ta da mutunci tabbata gare shi da haka ba ta duk zuwa wajen boka ba ko malamin duba duk abinda da take son za ta yi a madadin duba sai ta yi istikhara dan shine ne abinda manzon Allah ya bayar a madadin duba Jabir dan Abdullahi Ya ce manzon Allah ya kasance yana koya mana istikhara irin yadda yake koya mana sura daga cikin surorin alkur'ani dan mu iya abinda ake kira da istikhara neman zabi kai ne kake son zaka yi aure sai kake son ka san alkhairi ne ko ba alkhairi bane ke ce wani yake neman ki da aure sai kike son ki san shi akwai alkhairi wajen auren ku da shi ko babu alkhairi kai ne kake son zaka fara wani aiki ko zaka fara wani kasuwanci sai kake son ka san alkhairi ne ko ba zai zama alkhairi ba abin ya koyi gare ka to sai kai istikhara ko ki istikhara kuma abin ba wahala kuma kai za ka yi da kanka ke za ka yi da kanki wani baya wa wani istihara yadda mutum zai yi shine zai sallar nafila raka a biyu a kowane lokaci ya ga dama ko da daddare ko da rana waɗansu malamai suka ce ko da lokacin da aka karhanta yin sallar nafila ne ya halatta kai a raka'a ta farko mutum zai karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad yayi tahiyya yayi salatin annabi ya sallama sai ya karanta du'aul istikhara da manzon Allah ya koyar da sahabbai addu'ar da ake yi ta neman zabi din ita ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim har zuwa ƙarshe ka je wajen malami ya rubuta maka ita ya karanta maka ita har ka iya ma'anarta ya ubangiji ina neman zaɓinka ina neman ka yi min zaɓi ta hanyar zaɓinka ina neman ka bani iko ta hanyar ƙudurarka ina roƙonka daga falalarka domin kai ne masanin bebu domin kai ne mai falala falala wadda take mai girma ya ubangiji in ka san wannan al'amari da zai yi alkhairi ne a gare ni cikin addini na da rayuwata to ka sauƙaƙe min shi in yi shi cikin sauƙi ka kaddara min shi ka bani ikon yin sa ya ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi za ka ambaci sunan abin sharri da zai zama min a cikin rayuwata ko addini na da ƙarshen lamari na to ka kawar min shi ka kawar da ni gabanin sa ka canja min alkhairi duk inda yake sannan ka bani ikon yin sa ma'anar abin da ta kunsa kenan idan har mutum ya yi wannan babu laifin ya yi sau biyu ko sau uku ina nufin ya maimaita sau biyu ko sau uku kai yau kai gobe kai jibi ba mafarki za ka gani ba za ka ji wani abu ne a cikin zuciyarka nan natsuwa idan Allah ya zaɓa maka yin abin za ka ji ka natsu da abin a cikin zuciyarka idan Allah bai zabar maka shi ba za ka ji zuciyarka ba ta natsu da shi ba karka gina akan so na abin ko rashin so a'a natsuwar zuciya dan akwai lokacin da kana son abu amma zuciyarka bata natsu da shi ba dai idan ka gina akan so wannan baya nuna Allah ya zaba maka dan da maka fanka istikhara kana so natsuwar zuciya ake nema to da zaran ka samu natsuwar zuciya to Allah ya maka zabi da zaran ka ji zuciyarka ta kai ta komo to ubangiji ta'ala bai nufi ka da kai wannan abu kenan bai maka zaɓin wannan abu sai kai kokarin ka yanke shi ka haƙura da shi duk da zuciyarka tana so ka haƙura da shi to wannan shine wajibi ga mutum abin zai yi a madadin duba a madadin zuwa wajen boka mace musulma takan lazanci tufafi da ya kamata ya mace musulma ta sa a matsayinta na budurwa ko bazawara ko matar aure a matsayinta na yar makaranta a matsayinta na ma'aikaciya takan sanya tufafi da shari'ar musulunci ta amince mace ta sa lokacin da za ta fita daga gida tufafin da zai rufe jikinta ba inda zai bayyana sai fuskarta da tafin hannunta tufafin da ba na kwalliya ba sannan babu kanshin turare ta tare da ita ba ta sanya turare lokacin fita domin haramun ne sanya turare lokacin fita dukan sanya tufafi na musulunci mace musulma ba ta ke kwanta inda babu kowa daga ita sai namiji tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba yanda za a yi ɗa namiji ya ke banta a wurin da babu kowa daga shi sai mace face sai shaidan ya zama na su mace musulma ba ta yin tafiya daga garin da take zuwa wani gari ita kadai dole sai da mijinta ko muharraminta direba ba muharrami bane sai dama in akwai dangantaka ta jini da ya kamata ya zama muharrami da haka ka'idar musulunci dole sai da muharraminta ko mijinta kuma haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi wani cikin sahabbai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaki ga matata kuma za ta je aikin haji ko babu wani muharrami tare da ita yaya za a yi sai manzo Allah ce in talik wa hujja ma amratik fita daga cikin sojojin jihadi je ka tafi aikin haji tare da matarka tunda ba muharamin da zai tafi tare da ita aka cire shi daga cikin sojojin da za ta fi jihadi duk waɗannan ababai da na daya ababai ne da in kun lura da su alaka ce ta tsakanin mace da mahaliccinta yayin da za ta yi ɗaya daga cikin wannan ba ta neman izinin mijinta ba ta neman izinin wanta ba ta neman izinin mahaifinta ba ta gani kafara da zira ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kafar cewa abinda aka saukarwa manzon Allah ta yada mace tabbata gare shi da haka ba ta duk zuwa wajen boka ba ko malamin duba duk abinda da take son za ta yi a madadin duba sai ta yi istikhara dan shine ne abinda manzon Allah ya bayar a madadin duba Jabir dan Abdullahi ya ce manzan Allah ya kasance yana koya mana istikhara irin yadda yake koya mana sura daga cikin surorin alkur'ani dan mu iya abin da ake kira da istikhara neman zabi kai ne kake son zaka yi aure sai kake son ka san alkhairi ne ko ba alkhairi bane ke ce wani yake neman ki da aure sai kike son ki san shin akwai alkhairi wajen auren ku da shi ko babu alkhairi kai ne kake son zaka fara wani aiki ko zaka fara wani kasuwanci sai kake son ka san alkhairi ne ko ba zai zama alkhairi ba abin ya koyi gare ka to sai kai istikhara ko ki istikhara kuma abin ba wahala kuma kai za ka yi da kanka ke za ka yi da kanki wani baya wa wani istihara yadda mutum zai shi ne zai sallar nafila raka'a biyu a kowane lokaci ya ga dama ko da daddare ko da rana waɗansu malamai suka ce ko da lokacin da aka karhanta yin sallar nafila ne ya halatta kai a raka'a ta farko mutum zai karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad yayi tahiyya yayi salatin annabi ya sallama sai ya karanta du'a'ul istikhara da manzon Allah ya koyar da sahabbai addu'ar da ake yi ta neman zabi din ita ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim har zuwa ƙarshe ka je wajen malami ya rubuta maka ita ya karanta maka ita har ka iya ma'anarta ya ubangiji ina neman zaɓinka ina neman ka yi min zaɓi ta hanyar zaɓinka ina neman ka bani iko ta hanyar ƙudurarka ina roƙonka daga falalarka domin kai ne masanin gaibu domin kai ne mai falala falala wadda take mai girma ya Bangiji, in ka san wannan al'amari da zai yi alkhairi ne a gare da cikin addini na da rayuwata to ka sauƙaƙe min shi in yi shi cikin sauƙi ka ƙaddara min shi ka bani ikon yinsa ya ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi za ka ambaci sunan abin sharri da zai zama mun a cikin rayuwata ko addini na da ƙarshen lamari na to ka kawar mun shi ka kawar da ni ga barinsa ka canja mun alkhairi duk inda yake sannan ka bani ikon yinsa ma'anar abin da ta kenan idan har mutum ya yi wannan babu laifin ya yi so biyu ko so uku ina nufin ya maimaita so biyu ko so uku kai yau kai gobe kai jibi ba mafarki za ka gani ba za ka ji wani abu ne a cikin zuciyarka nan natsuwa idan Allah ya zaɓan maka yin abin za ka ji ka natsu da abin a cikin zuciyarka idan Allah bai zabar maka shi ba za ka ji zuciyarka ba ta natsu da shi ba kar ka gina akan so na abin ko rashin so a'a natsuwar zuciya dan akwai lokacin da kana son abu amma zuciyarka ba ta natsu da shi ba dai idan ka gina akan so wannan baya nuna Allah ya zaɓa maka dan dama kafin ka istikara kana so natsuwar zuciya ake nema to da zaran ka samu natsuwar zuciya to Allah ya maka zabi da zaran ka ji zuciyarka ta kai ta komo to ubangiji ta'ala bai nufi ka da kai wannan abu kenan bai maka zaɓin wannan abu ba sai kai kokarin ka yanke shi ka haƙura da shi duk da zuciyarka tana so ka haƙura da shi to wannan shine wajibi ga mutum abin da zai yi a madadin duba a madadin zuwa wajen boka mace musulma ta zance tufafi da ya kamata ya mace musulma ta sa a matsayinta na budurwa ko ba zaura ko matar aure a matsayinta na 'yar makaranta a matsayinta na ma'aikaciya ta kan sanya tufafi da shari'ar musulunci ta amince mace ta sa lokacin da za ta fita daga gida tufafin da zai rufe jikinta ba inda zai bayyana sai fuskarta da tafin hannunta tufafin da ba na kwalliya ba sannan babu kanshin turare ta tare da ita ba ta sanya turare lokacin fita domin haramun ne sanya turare lokacin fita takan sanya tufafi na musulunci mace musulma ba ta ke kwanta inda babu kowa daga ita sai namiji tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba yanda za a yi ɗa namiji ya ke a wurin da babu kowa daga shi sai mace face sai shaitan ya zama na ukunsu mace musulma ba ta yin tafiya daga garin da take zuwa wani gari ita kaɗai dole sai da mijinta ko muharraminta direba ba muharrami bane sai dama in akwai dangantaka ta jini da ya kamata ya zama muharrami da haka ka'idar musulunci dole sai da muharrabinta ko mijinta kuma haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi wani cikin sahabbai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaƙi ga matata kuma za ta je aikin haji ko babu wani maharami tare da ita yaya za a yi sai manzo Allah ce in talik wa hujja ma amratik fita daga cikin sojojin jihadi je ka tafi aikin haji tare da matarka tunda ba muharramin da zai tafi tare da ita aka cire shi daga cikin sojojin da za ta fi jihadi duk waɗannan ababai da na kidaya ababai ne da in kun lura da su alaƙa ce ta tsakanin mace da mahaliccinta yayin da za ta yi ɗaya daga cikin wannan ba ta neman izinin mijinta ba ta neman izinin wanta ba ta neman izinin mahaifinta ba ta neman izinin shugabanta ma'aikata dan za ta yi sallah dan za ta yi azumi dan za ta yi kiyamul laili dan za ta yi waɗannan al'amura duk gaba ɗayansu ibada ne na tsakaninta da mahaliccinta sai dai in abu ya zama nafila to dukkan aikin nafila miji yana da haƙƙi akan mace cewa sai ta nemi izinin musamman in ya ci karo da lokacin yana da buƙatar ta kan wani aiki da za ta yi masa ko yana da buƙatar ta a karan kanta amma duk abin da yake wajibi ne ba nafila ba to ba ta buƙatar neman izinin miji ko mahaifinta kafin ta aiwatar ko miji yana so ko baya so dole ta yi domin haƙƙin Allah shine abin da yake wajibi mace ta gabatar da shi akan haƙƙin kowa a sararin duniyar nan bangare na biyu alakar mace da kanta alakar mace da kanta a musulunci na farko ana son mace ta zama mai tsafta tsaftar jiki tsaftar tufafi tsaftar mahallin da take zaune ina nufin mahalli ya shafi gida gida ko ya kunshi falo ya kunshi ɗaki ya kunshi kicin ya kunshi ban ɗaki duk wanne yana cikin kewayen inda mace take zaune dan mace ta zama mai tsaftar jiki lokacin da za ta fita amma a je gidanta a ga ɗakinta da datti a ga kicin ɗinta da datti ban ɗakinta da datti wannan ma ce ba mai tsafta ba ce ba mai tsafta ita ce wadda ta zanto mai tsafta a dukkan waɗannan ɓangarori tsaftar jikinta da tufafinta da mahallin da take zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin tsafta a cikin hadisai masu ɗumbin yawa tsaftar tufafi din da tsaftar jiki ayoyi na alkur'ani sun yi ishara zuwa ga tsafta bangiji ta halace wasu ya baka fatahir inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin akwai mazajen da suke son tsafta Allah yana son masu tsafta akwai mazajen da suke son tsarki Allah yana son masu tsarki ubangiji ce tufafin kaka tsarkake su manzo Allah ce wajibi ne kan kowane musulmi duk kazantarsa Allah kalla a ce yayi wanka a kowane mako manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana haka cikin hadisai masu dimbin yawa Urwa ibn Zubair da ne na Asma binta Abi Bakar Siddiq Allah shi kare da gare ta wanda Asma ita ce yayar umuna Aisha matar Annabi yace wa illa la nasma'u darbaha siwak yake muna wasa a gidan Umma na Aisha yaso da dama abin da yake jan hankalin mu motsin ta lokacin da take tsaftace hakoranta Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin sahih Muslim ita Aisha da kanta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana la yarqud laylan wala naharan fayastaqiz illa tasawwaka qabla an yatawadda manzon Allah bai taba kwantawa barci ya farka ba da daddare ko da rana face sai ya tashi da asuwaki a bakin sa yana kwatace sa kafin ya alwala in dai ya barci ya farka ko gingide ya farka sai ya dauko asuwaki ya tsaftace sa saboda barci na sa yawon bakin kai canja ko yaya minti goma ne minti goma sha biyar ne to kaga shi manzon Allah na yi ummu na Aisha na yi wato shi da matarsa duk suna yi kenan da haka ana buƙatar tsafta wata rana manzon Allah na zaune a cikin masallaci sai ya ga wani mutum gashin kansa a rikide ga datti ga shi kuma bai taje gashin kansa ba sai ya nuna shi da hannu wato yana umartarsa yana masa magana da hannu irin maganan bebaye dan kare masa magana da baki jama'a su je masa fallasa yana masa haka wato fita ka je ka wanke kanka ka gyara gashin kanka sai mutumin ya fita ya je ya wanke gashin kansa ya gyara gashin kansa ya taje ya gyara gemarsa sannan ya shigo cikin jama'a sannan sai maza Allah ce haba haka ba yafi ba mutum ya zo kansa da gemunsa a gyare ai yafi sama da ya zo cikin datti cikin jama'a sai malamai suka ce to kun san cewa dai da tsaftar namiji da tsaftar mace wanne fi muhimmanci ko faɗa ji na mace in ya zanto namiji bai kyale shi haka ba to ina ga mace min ba bi aula namiji kansa an ce ya gyara gashin kansa kare bar shi a lalace ya gyara gashin gemunsa kada bar shi a lalace to ina ga mace min babu aula ta zanto mai kula da gashin kanta ta zanto mai tsaftace jikinta ba a son mace ta zanto kazama a karan kanta musulunci ya ci karo da kazanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa waɗannan al'amura yace dukkaninsu suna daga cikin tsarki na musulunci abu na farko yanke farci abu na biyu aske gashin hamata abu na uku aske gashin gaba kuma ya nuna cikin wani hadisi gashin hamata da gashin gaba ya kamata cikin kowane kwana arba'in da ce mutum ya yi aski abu na hudu maza Allah ya ce aske ko kuma wanke dukkan wata mahaɗa ta gaba inda yake zama wurin matattara ta datti mahaɗar gaba yanzu idan ka lura da mahaɗar ka ta nan wurin gwiwar hannu daidai nan wurin yakan zama wurin datti haka gwiwar ka ta kafa daidai nan wurin yakan zama mai wurin datti matse matsin cinyoyi yakan zama wurin tara datti hamata yakan zanta wurin tara datti gindin wuyanka yakan zanta wurin tara datti hanci yakan zanta wurin tara datti manzo Allah ce dole ne musulmi ya rinka bibitar waɗannan wurare yana gyara su gindin kunne dole ne da tara datti ko wanka mutum ya je idan kazami ne idan ya wanka ya dawo za a gane dan taba kunnen sa gaji za a ga ka kwakwalo datti sai da kuma kai maka ka kai kazanta dan ka nuna masa kai mai tsafta ne sai ka dan samu sai ka ko <laughs> tishu a hannunka ka ce ka gani kai kazami ne ka nuna masa ma'ana dole sai mutum yana lura da waɗannan wurare mace sai tana kula da irin wannan in ba haka ba sai ki zama ku caka a wurin mijinki dai idan namiji ana buƙatar haka yana ga mace dole ana buƙatar ta zama mai kula da irin waɗannan ababe amma wani sai zauna farce din nan wata bata kula cewa farce ya girma ta yanke shi ko farce na kafa ko na hannu zako zako kamar kyanwa ba abin da ya dame ta sannan kuma sai ya zama wurin matattarar datti da shi za ta rinka yanke yanke a yanzu lokacin azumi din nan da shi za ta zo ta yanke yanke salat ya za a ci salat ɗinki a ji daɗi da wannan barke zako zako a hannunki duk ki gani da kanki fa ko da yake tunda kin ji na faɗa za ki rufe ba komai rufe dan rufin asiri ba komai amma dai ko shakka babu ne wannan ba abu ne mai kyau ba ya kasance kawai an bar farce haka zako zako ko na hannu ko na kafa da haka mace musulma za ta zanto mai tsafta mai tsaftar jiki mai tsaftar gida mai tsaftar komai da komai zanto a tsaftace kuma ku sani cewa tsafta din yana daga cikin rukunin aure sannan mace mace musulma za ta zanto mai kwalliya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba ganin wata mace hannun ta farisal sai ya tambaye ta kina da miji tace eh yace kuma hannun ki farisal ko lalle babu ko kunshi babu sai ka ce hannun namiji ashe mace musulma na bukatan yin lalle kuma ya kasance ta iya zabar zayin mai kyau in ma bata iya bata zabo ta taitaya ta zaben zayin mai kyau ko ta sa mijin ya taya ta zaben irin wanda yake so ya gani a jikinta a hannunta ko a kafarta babu laifi shi kuma ya karfafe ta akan haka ko da yake wani lokaci akan samu matsala wajen waɗansu mazajen ko da matarsa ta yi lalle baya yabawa ko da matarsa ta yi kitso baya yabawa waɗansu mazan suna da wannan matsalar ta yi kitso baya ganewa ko ta yi kitso ko bata yi ba ta je gyaran gashi ta dawo baya yabawa to wannan yana konawa masa rai da yawa daga cikin mata wannan yana kona masarai rai kai da za ka karfe ta idan ta yi kitso ta dawo ka ce wai wai wai gaskiya kitson nan yayi kyau wace ce kai gaskiya wannan ni zan biya ya kamata duk wata ta zo kai duk sati biyu ni zan zo ya kamata kai wannan sai in kara mata kwarin gwiwa wace ce ta yi wannan lallan gaskiya ta iya wai ya kamata a nemo ta to irin wannan yana da kyau amma ta yi ta fito da hannun ta dan yi wasa da shi haka a gaban ka wai dan ka gani kamar yadda ake kallon wata din irin wata dan ya tsaya kai kuma ba ruwanka ba abin da ya dame ka hakikanin gaskiya ka kashe mata gwiwa wannan ba daidai bane ba abu na gaba mace musulma a karan kanta ana son ta zanto mai tsaka-tsakiya wajen abincinta wajen ci da sha da tufafi ta zanto mai bi tsaka-tsakiya cikin tsarinta na gudanarwa a abinci ta zanto mai biyar zaka tsakiya a abin sha haka a tufafi wannan ne zai ba ta lafiyar jiki wannan ne zai ba ta karfin jiki wannan ne zai sa ta zama mai nishadi wannan ne zai sa ba za ta yi nauyi da yawa ba wannan fa duk malaman musulunci suke faɗa a cikin rubutar rubutun su kar ku ɗauka cewa a cikin rubutar rubutun yan boko na karanto ko alama duk a cikin littattafai na addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ma mala adamiyun wi'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika wani mazubi mafi sharri ba sama da cikinsa ba wata kwantena da dan adam ya taba cikawa mafi sharri a duniya sama da ciki fa in kana la muhalata fa'ilan in ya zanto dole sai mutum ya cika ciki din to ga yadda zai yi cika ciki din fa li ta'amihi kashi daya ya sa abinci wa sulusul li sharabihi kashi daya ya sanya ruwa wa sulusul li nafasihi kashi daya ya bar wa numfashi wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi wato ya zanto cewa mutum yana tsara cikin sa a haka kar ya zanto mai hadama wajen cin abinci zai ba mutum lafiyar jiki zai ba shi kuzari zai ba shi nishaɗi zai ba shi damar motsi na zirga-zirga cikin sanyin rai kuma zai sa cutuka da dama ba za su shiga jikinsa ba sannan ya tabbata daga umar dan khattab yake faɗakar da mutane wata rana ce iyyakum wal bitana fi ta'ami wa sharab ku kiyayi cika ciki da abinci da abin sha fa innaha mufsidatun lil jasadi cika ciki a take da abinci da abin sha yana lalata jikin dan adam murisatul lisaqam yana gadar da wato cuta ga jikin dan adam muksilatun an salati kuma yana gadarwa da mutum kasala wajen sallah da sauran ibadoji wa alaikum bil qasdi fihima to kuna bin tsakatsakiya wajen abinci ko abin sha fa innahu aslahu lil jasad ya fi sa jiki ya samu lafiya wa abadu an saraf kuma ya fi nisantar da almubazzaranci karshe ma dai ubangiji ta hala cewa wa kulu washrabu wa la tusrifu ku ci ku sha kar ku zanto masu israfi abinda ake nufin israfi wato almubazzaranci da haka mace musulma ana son ta zama haka mace musulma ana son ta zanto mai kula da ilimi ilimi na addinin musulunci da ilimi na rayuwa wajibi ne wace musulma ta kula da ilimi domin ilimi shi ne dan adam dan adam bangare biyu ne gangan jiki wanda yake ginuwa da abinci da abin sha da iskan da dan ke shaka da kuma wurin zama kayatacce mai kyau daga nan wurin sai kuma ruhi rai wanda kuma yake ginawa a sakamakon ilimi tatacce da mutum zai samu ilimi na addini da ilimi na zamani shi yasa wani mai hikima ke cewa lisan fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lam illa suratul lahmi wad dami wato zuciyar dan adam ita ce rabi rabin kuma shi ne sauran jikin dan adam abin da ya shafi harshe da sauran amma da zuciyar dan adam ita ce rabin jikin dan adam gaba daya zuciyar dan adam ba abin da yake rayar da ita sai ilimi ilimin addinin musulunci da ilimi na zamani dole ne ya kasance mace tana bada kulawa game da waɗannan bangare tun a gida ya zanto iyayenta sun ɗora mata karatu na addini da ilimi na zamani da aka kawo ta gidan aure miji kuma ya ci gaba daga inda iyaye suka tsaya in ta samu sukunin yin karatu a gida fajiha wa ni'mat ba ta samu sukunin yin karatu ba sai miji ya sa ta karatu na karatu wanda za ta yi koda tana babba ba a girma da yin karatu kuma shi karatu kullum in ka ce yanzu na yi girma da yinsa to ka bari aka yi wata daya sai ka yi da na sanin ina ma na fara tun watan da ya wuce aka yi shekara daya sai ka ce ziyarta ina ma na fara tun shekara da ta wuce idan an ci sa'a ta yi karatu wani mataki na karatu har ma ta samu wata takardar shaida ta karatu diploma ko digiri na ɗaya ko na biyu duk wannan baya nuna an wuce karatu dole a gida tana da tsari na karatu tana da wani rukuni a cikin ɗakinta wanda ta ware na littattafai wanda take nazarin su lokaci bayan lokaci kaset kaset da take sauraron su don haɓaka iliminta video ko audio kaset waɗanda take yawan sauraron su don ci gaban kwakwalwarta tana da tsari na sauraron waɗansu shirye-shirye masu amfani a gidan rediyo ko talabijin waɗanda suke da alaƙa da addini ko noma ko kiwo ko kiwon lafiya ko wayewa ko zama na duniya ko rayuwa ko tarbiyyar yara gidajen talabijin da rediyo ɗin nan gida najeriya ko na waje gwargwadon matakin ilimin da suke da shi da yarukan da take ji waɗanda za a tsara suke ba ta bari lokuta su tafi a banza ba tare da ta karu ba wato su yi ta wucewa a shirme ko cikin abin da ke baya da amfani ko kuma amfaninsa ya zama dan kankane matuka kwarai da gaske dole ana son mace musulma ta zama da wannan sannan mace musulma ita ce wadda take kwarewa wajen zabar kawaye na gari tun lokacin da take budurwa haka da bayan ta riga ta zama mace babba matar aure tana budurwa kawayenta na gari ne haka bayan ta zama matar aure ma kawayenta na gari ne aboki a wurin ɗa namiji da kawa a wurin ɗa mace suna da tasiri wajen wani irin salon rayuwa mutum yake ɗauka shi yasa wani mai hikima ke cewa anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin bil muqarin yaktadi idan ka tashi sanin mutum baka san shi ba nema abokinsa in ka san abokinsa to ka san shi ma'ana in ka ga banza ne abokin to shi ma wancan ne ya zama ya zama banza in ka na zatsai ne to ko shakka babu wancan zai zama da zatsai da haka ya kamata abokinka ya zama nagari abokin ka zama mai himma da kwazo ya kamata kawarki ta zama ta gari kawarki ta zama mai himma da kwazo so ake abokin ka ya kara maka imani da takawa da tsoron Allah ka koyi abin kirki ta tare da shi in ka manta alheri ya tunatar da kai in za ka yi sharri ya hana ka so ake kawarki ki koyi alkhairi ta tare da ita kuna taimakekeniya wajen ayyukan alkhairi ke da ita in kin manta alkhairi ta tunatar da ke in za ki sharri ta yi miki wa'azi ta tunatar da ke ta nuna miki ba kyau ba kawa ba ce ba wanda za ta rinka zuwa ita ba ta haifa za ta ba shi shawara na gari kishi baya sa ta bayar da gurguwar shawara wajen kula da ɗan da ba ita ce ta haifa ba sannan mace musulma ta gari takan zanto mai nuna kauna ga mijinta fata ya da sirrinsa ga sauran mutane ba ta kai kukansa wajen iyayenta domin idan tana yawan kai kuka wajen iyayensa wajen iyayenta za ta zo ta shirya ita da shi iyayen kuma suna ci gaba da jin haushinsa akan kukan da ta kai sannan mace musulma ta kan tsaya tare da miji cikin abin da yake tare da shi na farin ciki kamar yadda take tsayawa tare da shi cikin abin da yake tare da shi na bakin ciki ba ja da baya idan yana cikin matsala za ta tsaya ta taimaka mishi har ya fita daga cikin matsala za ta kada kafa gwiwarsa a cikin rayuwa kuma za ta taimaka mishi da shawarwari na gari mana kuma na ga tambayoyi da yawa mace musulma game da 'ya'yanta ana son ta zama mai ji cewa 'ya'ya amana ce ta Allah a hannunta da ubangiji ta ala ya a hannunta kuma zai mata tambaya akan ranar tashin kiyama dole ne ta tarbiyyance su don Allah ya ce ya yi hallabi da amanu ko an fusa kuma a halikun nara ya waɗanda suka yi imani ku tsare kanku ku tsare iyalinku daga wuta takan yi kokarin kula da 'ya'yanta takan nuna musu rahama da jin kai da tausayi takan nuna musu soyayya ba ta bambanta tsakaninsu da maza da mata duk ɗaya ne a wajenta takan yi musu addu'a ta gari a lokuta da take sa ran ansa addu'a takan tsara musu lokutansu lokutan tafiya makaranta akan kari da lokutan tafiya islamiyya akan kari da lokutan hutunsu da lokacin wasansu da lokacin yin barcinsu da kuma lokacin yin bita na karatunsu Ta kan karkasa awanninsu yaushe ya kamata su kwanta barci yaushe ya kamata su farka Ta kan lura da lokuta na ibadarsu a gaban idanta suke cin abinci a wani tsari ya kamata su zauna zaman cin abincin Ta tabbatar sun wanke hannu kafin su ci sun yi bismillah kafin su fara sun ɗauke kwanukan sun mayar inda ake ajiyewa sun yi hamdala bayan sun kammala sun wanke hannu bayan sun kammala takan koya musu kowane irin tsari takan koya musu tsaftace jikinsu tsaftar tufafinsu tsaftace ɗakinsu da suke kwana kula da shimfiɗinsu duk mace musulma ana son ta zama haka takan taya su zaɓen abokanai na gari idan maza ne ko zaɓen ƙawaye na gari idan mata ne ba yadda za a yi ta kyale yadda tana yin ƙawance da yaran da bata san ko suwaye ba ko ɗanta na yin abokanai da ya'yan da bata san gidajensu ba ita take zaben abokanan dan ta san gidajensu gida ne na gari da ake lura da tarbiyya irin yadda ita take lura da tarbiyyar 'ya'yanta. ba za ta yadda ba ita tana kokarin gina tarbiyya ta kyale yayanta na cakuɗuwa da yaran da za su rusa tarbiyyar da take ginawa ita da mijinta mace musulma na son ta zama haka sannan mace musulma tana kokarin ɗorawa 'ya'yanta? darasi na tarbiyya gaskiya rikon amana jarumta, tausayi san juna tsakankanin junansu girmama duk wanda ya girme su ko da ba gidansu ɗaya ba ballantana yayyansu ballantana iyayensu ballantana abokanan mahaifinsu ballantana ƙawayen mahaifiyarsu takan koya musu kunya takan koya musu dukkan wani hali na gari takan koya musu ziyarar dangi a lokutan ziyara kamar ranakun juma'a lokutan karamar sallah da babbar sallah takan koya musu lokacin farin ciki su je su taya murna takan koya musu lokacin jaje su je su jajinta idan wani abin jaje ya faru tun suna kanana ba su san ma me yasa ake taya farin ciki ko ake taya jaje din ba dan su tashi sun saba da irin wannan mace musulma takan haddace waɗannan al'amura da bididdigin su takan ɗauka cewa 'ya'yanta su ne mafi muhimmancin abu a wajenta bayan mijinta don haka ba ta sakaci da su ba ta danka tarbiyyar su kadai a hannun makaranta ko ta danka tarbiyyar su a hannun talabijin ko ta danga tarbiyyarsu a hannun satellite ko ta danga tarbiyyarsu a hannun yan wasan kwaikwayo ba ta yi da wannan ba ba ta yadda da kallon fina-finai a gidanta sai waɗanda ta nutsu cewa ba su da hatsari dangane da tarbiyyar yara wannan shine halin mace musulma ta gari dangane da kula da 'ya'yanta ɗan uwan musulmi abubuwan da na so in faɗa suna da yawa to amma kuma lokaci ya tafi da yawa gashi kuma na cikin wata ramadan waɗansu ku da yawa a rana suke sannan kuma ga tambayoyi idan na ce zan ci gaba kila tun kuna fahimta kuna rikewa har za ku zo ba ku iya rikewa abin da ya kamata shine in dakata a nan gurin abin da na faɗa ya zama daidai ubangiji ta'ala ya sa mai tare a cikin lada mu duka abinda kuma na yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ya yafe mu kuma ubangiji ya nuna mana kurakuran mu da mu gyara wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah amma Mallam ta kai gaci kuma wasu na son ne ko da nufi ne ka ɗauka a kan mace da kawayenta akwai muhimmanci ko da na kuma ba a kara mana ko da nufi biyu mace musulma game da kawayenta na faɗa a baya cewa yana daga cikin abin da ake gane mace musulma ta gari da shi a ga ta kware wajen zaben kawaye a can na ce ta zaɓi miji na gari to kuma dole ne ta zaɓi ƙawaye zaɓen ƙawaye ko yakan gini ne duk lokacin da za ka zauna da mutum akan abin da zaka karu da shi ta fuskar addini da kuma rayuwa ta gari ba kawai rayuwa ta kyalekyale tun duniya ba maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce inda yake cewa masalu al salih wa jalis ka hamil misk wa Kalkiyar, ya ce misalin abokin zama na gari da abokin zama wanda ba na gari ba kamar mai ɗauke da turare ne da mai rura ziga-zigi a makera shi wanda yake ɗauke da turare ko dai ka saya a wajen shi ko ya baka kyauta ko in kana tare da shi ka ji kanshi ba ka yin hasara amma wanda ke nuna ziga-zigi a makera kuwa ko dai ya bice ka da kura ya ƙona ka da tarzatsi ko kuma ka rinka jin warin makera ta tare da shi to haka manzon Allah ya bada misali tsakanin aboki na gari da wanda ba na gari ba aboki na gari shine mai dauke da turare ka sai turare kaga aboki na gari idan ka ce baka shawara ta gari ba yanda za a yi hayince ka zai baka shawara ta gari zai faɗa ma gaskiya ko baka so kawa ta gari za ta faɗa miki gaskiya ko ba kya so to shine ka sai turare kenan dan ka ne ma sannan aka baka ko ya baka kyauta aboki na gari zai maka nasiha ko da baka nema ba kawa ta gari za ta baki nasiha ko da baki nema ba to kin ga anan wurin kamar mai turare wanda ya baka ba tare da ka saya ba ko kuma ka ji kanshin ko da bai baka ba aboki na gari halinsa na gari da kake gani yau da gobe sai ka koya ko da bai taɓa maka nasiha ba irin yadda kawa ta gari in kina tare da ita hali na gari da kike gani sai ki koya ko da ba ta taɓa koya miki ba to haka manzo Allah ya bada misali to amma idan mutum yana tare da aboki wanda yake ba na gari ba kina tare da kawa wanda ba ta gari ba to abin da ke faruwa shine kamar mai zuga zugi a makera mai zuga zugi a makera ko da ya kona ka da wuta ko kuma ka rinka jin warin makera ta tare to kawa ta gari za ta ɗora ki akan ɗabi'ar banza hali na banza ko kuma ke da kanki ta koya ko da ba ta taɓa cewa zoki ba da haka nan gurin aboki na da tasiri ta tare da mutum shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi inna marmaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yakan rayu ne akan addinin abokinsa kowa ya duba ya ga wa ya kamata ya zama abokinsa ita kuma abuta ana tana ana ana gina ta ne akan akan san Allah akan san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Allah madaukakin sarki ya ce al akhlaqu idan ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa muttaqin idan baki zabi kawa ta garba kika zabi gawa wadda take ba ta garba kullun sai ki zuga zaman ku shine yi da mutane da gulma da annabimanci da ƙarya da zage-zage da shiga haƙƙin mutane da kun zauna a wuri ko biyu in ta uku ta taho kafin ta zo kun kare mata kallo wata tamfa ta sa wani takalmi ne a kafanta wani yari ne a kunnanta wani zobe ne a hannunta wani aurolo ne a hannunta a hanya kafin ta zo kuna yi da ita da zaran ta zo kuma shikenan a gaisa a yi shiru in wata ta taho kuma sai a haɗu da ita kuma a yi da waccan da ta taho ta hudu to kun ga wannan ba kawayen arziki ba kenan to waɗannan suna da tasiri kuma waɗansu kawaye din waɗanda ba na gari ba sukan zuga wata kawa har ta kashe aurenta tsakaninta da mijinta kuma abinda waɗansu ba sa ganewa shine bayan sun zuga kikin kashe aure tsakaninki da mijinki sai su je su nemi mijin haka tana faruwa wata za ta zuga ki dan ta nemi mijin daga baya wata za ta zuga ki dan ita tana waje ubangiji ta'ala bai sa ta samu miji ba ki fito ku zama ɗaya ke da ita don haka tana faruwa to anan dole sai kin zabi kawata gari wadda za ta rinka faɗa miki gaskiya wadda ba za ta rinka haɗa kin faɗa tsakaninki da mijinki ko ƴan uwanki ko kuma sauran ƙawayenki ba kuma kuma galibi mata musamman masu ƙananan shekaru sukan ɗauka su ta fi son su ma sama da uwarsu Don haka shawarar ƙawa a wajen su suna da muhimmanci sama da shawarar kowa to wannan kuma kuskure ne babu yanda za a yi uwa da ta haife ki wata ta zo ta kasance sama da ita a duniya wannan ba gaskiya bane ba da haka sai a yi hatara ba ma kace mun tiji alhamdulillah malam Allah ya ba da Allah kuma abin da ka faɗa da mu amfani mu ya zama ko da mu tashi ba a cikin mutum da su bayan ma mun sun ce a raka'a ta uku a kai ta ya sallama to ya za a gyara wannan to sai wannan wani imam ne shi ya yi raka'a ta biyu ya yi sallama sai aka yi subhanallah sai ya tashi sai kuma a raka'a ta uku kuma sai ya sujada ɗaya sai kuma ya sallama to duka dai wannan dai in dai da zai iya fahimta rikicewa ne dai ba a san dai ne ya faru ba shi ne kadai zai iya bayanin me yasa ya samu kansa cikin wannan hali amma a nan take tunda yana zaunan bai riga ya tashi ya tafi raka'a ta uku ba da abin da ya kamata ya shi ne sai ya ƙara raka'a wato sujada ta biyu sai tashi sai kawo raka'a ta hudu sai zauna ya tahiya sai ya sallama sai ya sujudun shi shikenan ya wadatar duk wannan kare-karen da ya sujudun baɗi guda ɗaya ta wadatar a kai to amma yanzu aiki ba san yadda yi ba tunda yanzu ana ba da labarin abin da ya wuce ne yanzu su ba san me suka yi ba tunda da dole ba za a ce yanzu sun balo wannan labarin haka suna jira sai sun ji wannan fatawar ba idan ba su yi komai ba haka a kwaɓe da aka kwaɓa wancan abin yanzu ana jiran a ji wannan fatawar sannan a san yadda aka yi to ga duke wancan sallar gaba ɗaya ba ta yi bane ba gaba ɗaya ta ba ta yi ba sai an rama ta kenan Allah ya gaba da malami eh. ne to shi kenan to shi kenan a wani yawan labari cewa abin ya faru kuma an sake sallar ne gaba ɗaya alhamdulillah na'am amma da mai tambayar na cewa shi ɗalibi ne kuma yana son shiga itikafi na kwana goma amma yana da jarrabawa a cikin kwana shida shin zai iya fitowa ya rubuta jarabawa da kuma ya koma ci gaba da itikadi a'a ai da zaran ka fito itikafi ya rushe bayan shiga itikafi ba a fita sai dai in za ka kasa shi ne kai na kwana uku daban ka fito ka gama sannan kuma in ka gama jarabawa sai ka sashi shiga kuma ka yi sauran kwanakin da suka yi saura wannan ya halatta tun da lallai bane sai kai kwana goma a jere gaba daya Allah ya ba ta mana mai tambaya na cewa shin ya halatta wata ba mutum halatta ba wadda ba musulma ba ta gara tsaraicin musulma bisa ga zance wanda yake mafi inganci cikin zantukan malamai don gashin mace tsaraicin ta ne ba a san wadda ba musulma ba ta ga tsaraicin ya musulma sai in ya zama larura kamar rashin lafiya abin da yasa dan gashi tsaraici ne kuma yana ɗaya daga cikin kwalliyar ya mace idan ta ga gashin ne ya ta tana iya ba da labari ko wajen ba da labari ta iya ba da labari ga wanda ba musulmi ba ko ga namiji wanda yake fasiki kai matar wani tana da gashi shi kuma wannan na iya darsuwa a zuciyarsa ya zai yaga matar wani ya zai yaga gashin matar wani daga nan kofar fasadi na iya faruwa wannan shine dalili ko mace musulma fasika ce ba a san a ta kai ta gani dan ka taje ta bada labari a wani waje ballanta na mace kuma wanda ba musulma ba wannan dai na cikin ababai waɗanda suke muna sakaci da su dan mu san su ba a addinin shi na'am ana da wata mara a da wata da shi wannan tambaya shi ya kuma mata musulmi masu zuwa salon wajen gyaran gashi wanda aka gari gyara su ba musulmi ba muke da su sai sun lura wasu musulman su bude wurin gyaran gashin mana da kansu tun da dai sana'o'i ne wanda kuma ana samun kuɗi da su wato mukan zama wai gidadawa komai sai waɗanda ba musulmi ba za su yi mana wannan gidadanci ne ya kamata mu karfin matan su kansu su bude wajen waɗannan sana'o'i ko da ke matsalar da ake samu shine waɗansu malamai kuma a waje ɗaya da suke ba da mafata wadda wanda ne salon don ma sai ta shiga jahannama an mata wanka a jahannama haka wannan ita ma wata matsala ce ta daban <laughs> da aka samu waɗansu malamai da suka zafafa wajen zuwa salon don ma kamar an je duk wanda zai kamar ta shiga jahannama gaba ta wanda wannan kuskure ne cikin ado da mata suke yi da kwalliya da suke yi ko shakka babu akwai ababen da suke na haramun amma akwai ababe da suke kuma na halal to sai a tantance wanne ne na halal a ba su dama su yi wanne ne na haram sai a hana su yanzu misali karin gashi haramun ne gyara gyarar ido a aske ta haramun ne wannan la'anta ta zo cikin hadisi gyara wushiriya wannan haramun ne da nassin hadisi la'anta ta zo akan wannan to kaga wannan duk sai abin nan amma yanzu kunshi abu ne mai kyau mata har na annabi sun yi kunshi sun yi lalle sannan mace ta gyara gashin kanta wannan ba haramun bane ba amma mace ta yi bilisin dan ta karawa kanta fari wannan haramun ne ya shiga cikin ta gaira kalkilla a dan mace ta yi shampo ta gyara gashin kanta wannan bai zama ta gaira kalkilla ba tunda gashin baya da wama a haka yanzu za ta je ta gyara gashin kan yayi kamar na turawa amma da an jika shi kwana biyu kuma zai koma yadda yake da angulu ta koma gidanta na zamiya a sai ta zama ta gaira kalkilla ba saboda haka wannan ba za a ce ya zama ta gaira kalkilla ba ta gaira kalkilla abinda zai tsaya a yadda yake saboda haka wannan shi dai kamata mu yi hattara dan haka ya kamata a ce su kansu mata musulmai su buɗe wurare na kula da gyaran gashi ɗin ko tsaftar mata ko kwalliyar mata wanda za su rinka yawa yan uwansu kuma ya dace da tsafta a wurare haka da aka ci gaba da yawa kamar za su gani kamar a Kaduna kamar a Kano akwai inda za ga mata musulmai din sun bubbuɗe suna yi ko ma ba sa yarda namiji ya shiga wajen mutum zai kai matarsa amma ba ya da inci ya shiga wajen sai dai ta shiga a yi mata ya fito ta fito ta same shi a mota sai dauke ta tafi to ya kamata da irin waɗannan a samu buɗewa har akwai ta uwa da ta buɗewa da take gina wani wuri kato ne ba a Kano ta kai ni na gani dan ta nemi shawara a musulunci mai dace da me bai dace ba wurare sosai na kwalliya ga mata wurin ya ba da ƙaye sosai da sosai a turai ta ɗauko hoton abin amma ta zo muka zauna muka yi tebulin ɗin shi ma ga inda ya dace da musulunci muka tana ya dace nan bai dace ba kuma ta rushe sosai wuri na kwalliya in dai matar ka ta je ta fito shi kenan kawai ba magana wuraren kayatarwa sosai da kunshi ne da menene komai da komai da sauransu to kaga wannan yana da kyau haka yana da kyau haka dan kwalliya din yana da kyau ne ko mutum yana da kyau ba sai kara da wanka ba a ana ya mata malam an yanzu da dangane da zuwa salon da kuma kunshi irin na dina da ake yi mata a kafa ko hannu wasu wuraren akan samu maza da ta yi wannan doya ya kaga wannan barna wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne ba kai shi ne haramun ba shi namijin da yake yi shine haramun wannan kuma duk fitina ce da bature ya kawo yanzu hali na gidajen kwalliya da ake yi a turai sai ka samu in namiji za a yi masa kwalliya mace za ta yi masa in mace za a yi wa kuma namiji ne mata kaga wata barna wai shi namiji ba wanda zai gane ya kyau sai mace sai za ta gane ya kyau ita ko mace ba wanda za ta gane ya ta yi kyau sai namiji saboda haka sai namiji ya je wurin yara wa zai aske masa gatin hamata ya yanke masa farce ya aske masa kaza ya yi masa kaza ya masa kaza wa zai masa wa zai masa tausa duk mace zai masa kaji wani sikenci sannan wai kuma ita mace wa zai mata wannan wani namiji zai mata kaga da wannan khutuwatu shaytan kenan da Allah sai za ta tabbata khutuwatu shaytan wannan ko ko bai halatta ba wannan ya kamata mata ne za su yi wa mata shi. Allah ya kawo ta mana mai tambaya na tambaya ne game da jinin haila a watan Ramadan. Shin an ce sadaka ake yi ko kuma azumin ake ramawa? A azumin ake rama babu wata sadaka da jinin haila da jinin biki dukkanin su mace za ta rama adadin kwanakin ne da bata yi azumi ba. Allah ya kawo ta mana mai tambaya na ta bana cewa shi ne, yaya matsayin gaisawa da musabaha da ake yi a bayan sallah a musulunci ya zo a sunna ne ko kuma akwai harshe a kai. bai zuwa sunna ba ko da shehu usman dan fodiyo ya ce bid'a ce gaisawa bayan sallah farilla da yin sallama in ce assalamu alaikum mu gaisa assalamu alaikum mu gaisa wannan bid'a ne ba ya da asali cikin sunna har yanzu da tambayar na ci gaban cewa to bayanin daga hannu biyu bayan sallama da ake yi a bayan sallah a bid'a ne daga hannu a addu'a bayan sallah daga hannu a yi addu'a bayan sallar farilla ya saba sunar mazan Allah bayan sallar nafila shine ya dace da sunna a bayan sallar farilla manzon Allah yana yin abin da ake kira du'a wa ibada du'a wa ibada addu'o'i na ibada shine azkar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram ya karanta qul huwallahu kafa uku qul a'udhu rabbil falaq kafa uku qul a'udhu rabbin nas ayatul kursi subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar 34 ko kuma ita ma 33 cikon na ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir da sauran ababan da suka tabbata a cikin sunna manzo Allah su kadai yake in ya gama shi kenan amma idan an gama sallar nafila ko ba a yin waɗannan sai annabi ya daga hannu sai ya addu'a wannan shine bambanci tsakanin farilla da nafila to Allah ya wuce mana mai ta mai wannan mutaka da na so a da kunnan yara mata da waɗanda suke irin matsatsan kaya musamman ma a wannan lokaci haramun ne ya mace ta sanya kaya wanda zai matse jikinta ya rinka bayyana tsiraicinta manzo Allah ya nuna duk wanda ta yi haka ya ce har kuma yace il'anuhunna fa innahunna mal'unat ko la'ance su in kun su domin su din la'anannu ne manzo Allah ya faɗi haka dan kausasa harshe gare su Da haka duk wanda take fatan tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama bai kamata ta yi haka ba haka kuma bai kamata ta kyale yarta ko kanwarta ta yi haka ba a nan gurin ina ganin laifi ne na iyaye domin duk uba mai kula da tarbiyya bai kamata ya kyale ƙasa ta fita akan haka ba idan kana da ya kai ne zaka san irin dinkin da ya kamata ta yi dan kai ne zaka sayo atamfar kai zaka sayo yadin kai zaka sayo shabbir kai zaka sayo lace din sai ta yi kaya waɗanda suke na mutunci babu laifi ta yi kayan ado don rukuni ne na ya mace dole sai da ado amma lokacin da za ta fita sai ta sanya hijabi in ta je gidan da za ta je unguwa ta linke hijabi ta ajiye ta yi adanta a ciki amma ta fito kan titi kamar da za ta je zaben salon da ya kyau tana nuna ado wannan haramun ne kuma tana cikin la'antar ubangiji duk wanda ta yi wannan ta tabbatar tana cikin la'antar ubangiji tun daga lokacin da ta fita har ta koma gidansu da haka ya kamata a yi hatara a yin yi malam tambaya cewa wannan mai shi na so a yau yan mata da gaske game da suke da hijabi sun ta nuna hijabi mun ayi da ta a ɗauko shi a zuba shi a kafa da ya a waje sannan har yanzu tana so a yi magana a kan irin mata da suke yin da ake tsara daban da kowa yana nuna koyinsa wannan mutane mutane da yawa suke yin tarayya akan shi irin wannan skirt din na farko dai iyaye na biyu ita yarinya da ta sanya to wanda ya fi kowa barna a ciki zai ta wallaki barahu telan da ya dinka zai ta wallaki barahu kenan shi ya fi kowa laifi idan an tashi gobe kiyama idan shi ya bude kofar shaidan dan yanzu da wanda ya sai da giya da wanda ya dakon giya da wanda ya sha giya da wanda ya dafa giya waye wanda ba la'anan ne wa ciki akwai a to wata ta yi tsiraici wani kuma shi ne ya dinka tufafin aji a tsiraicin shi ya kawo yayin ma waye fi shi barna dan Allah shi ne wallafi ta wallahi kibra da haka idan an zo an ci irin wannan dinkin karka yadda da haka tailolin mata ina zai idan ba su yi hankali ba a cikin wannan zamanin da muke ciki suna daga cikin waɗanda za su yi hawa hala gaba kiyama in ba sun tubo ba kuma abin da ya ai kwarai eh, da gaske yana daga cikin ai aikin barnan dan saboda kayan da ake wanda za su bi jiki kai ka san babu yanda za a yi a auna wannan din in ba ya daura tape din akan jikinta ba ya daura tape din ya bi ta kirjinta ya bi ta kwankwasanta ya bi ta jikinta cinya ta ko ina haka zai rika auna tape din a jikinta wani zai minti goma yana auna ta in yana da alwala kafin ya gama auna ta alwalarsa ta kare na tabbatar kafin ya gama auna ta alwalarsa ta kare to wannan wanda irin awo ne kenan wannan saba wa ubangiji ne bai halatta ba bai halatta ba ana yi yawan zama da mutane a kan hukuncin yariyar da ɗauka yariyar da ta musulunta iyayen ta suke musguna mata yaya zan yi a ɗauki wannan yarinya da zauna a gabana in kin samu damar ɗauka ta ki ɗauke ta mana ki ajiye ta a gidanki ko iyayen ba su sani ba Don ki ci addinin ta ki kula da ita in kin yi haka kina da lada mai yawa ki ba ta ilimi ki ba ta tarbiyya irin waɗanda suke ɗaukar irin wannan babban abin da ya kamata su lura da shi bayan sun ɗauke su ba su ilimi kar su ɗauke su kuma kawai su ribace su wajen yi musu aiki kaɗai a gida a lallai su ba su ilimi babu laifi su taya ko ayyukan gida amma kuma ku ba su ilimi da idan ba ku ba su ilimi ba kun ci amana su ya kamata mu gane wannan amma da ya halatta mace ta biya wa mijinta baya idan ya kira ta shekara idan mijin yana wani kamar su ko kuma bai yi kasuwa ba kuma abin da ya hadda ba'a wadda ke kina wallahi gaskiyar su akwai akwai mazarin da suke haka kaga wannan ba sabo bane ba wato kwatar haƙƙi kenan wannan wani dan karamin demonstration ne dan kwatar haƙƙi babu laifi ta ce ba wai na bane dan baka yi wanka bane to amma abinda wani mai hikima ke cewa idan za ka iya cin nasara ta hanyar ruwan sanyi to ka ce sai ka ci nasara ta hanyar rigima yanzu wannan rigima ce kika nema akwai kuma hanyar da za ki bi ki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi ya za ki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi idan lokacin sanyi ne a wannan lokacin ki dumama ruwan ki tun kafin ya zo yana zuwa kika tare shi bawan Allah wallahi ka gaji dama na tana dan maka ruwa za ka yi wanka kika kama shi kika sirya masa riga kika ajiye masa ko ka tafi ko in zo in tuɗa ka wallahi ka gaje baban sadiqa abin to kaga dai baban sadiqa dai ina jin ne ya dai wanka kin ga nan gurin ba tare da kin daga takobi ba baban sadiqa dole ya wanka kar kuma in je in biji kwano ko akwai wani baban sadiqa ne ina jin wannan za ki ci nasara ta wannan hanyar wallahi mata kuna da makamai da dama amma wani lokaci shaidan ne yake hana ku amfani da su ba wanda yake da ragwanci irin mace ba ko mai karfi irin mace haka wani mai hikima yake cewa yake cewa ba mai karfi irin mace ba rago irin mace yace in za a hada kwanji da kwanji ragwaje ne amma in suka yi ado suka ci damara irin tasu suka kalle ka suka canje ganin ido to kuma sai daga kai mai karfi din gaba daya <laughs> makaman ka da sun zube damar da ka ta kwance gaba daya to amma ku ne ba amfani da wannan damar da haka matukar za ki iya cin nasara ta hanyar lumana ba sai kin ci nasara ta hanyar fada ba amma ina fada muku a hakikanin gaskiya da yawa daga cikin mazaje wallahi tallahi kazamai ne kazamai na karshe don mutumin da zai je ya kwanta a ɗakin matarsa lokacin da zai barci bai wanka ba wannan kazami ne na karshe ba duk namijin arziki lokacin da aka ce bayan isha'i ya ya shiga gida farkon abin da zai fara yi wanka wani kafin ya ci abinci wani bayan ya ci abinci ya yi wanka ya ɗauki man goge haƙora ya goge haƙoransa ya shafa mai ya shafa turare ya cire wannan kayan jikin nasa ya sa kayan bacci kuma kayan baccin da zai sa duk lokacin da ya kwana biyu ko kwana uku yana sawa to kuma sun yi da tikina ba wai sai kaga annakiya a nan gurin ba kamar tubufan mai tsire ba haka ake ba ba sai kaga annakiya ba kwana biyu uku sun da sun canza. sai ka sa waɗansu ya kamata kayan barcin ka biyu uku biyu uku hudu biyar ko ma sun haka gwargwadon wadatar ka kana wankewa kana sanya turare kuma kullum ma ba turare iri ɗaya ba yau ka sa wannan ta ji kanshi daban gobe wancan daban jibo wancan daban sai ka rinka yin kamar wani ne daban kuma kai din duk iri ɗaya ne duk kai ɗaya ne to amma har kai ka zo wanda kai haka ba yi abin nan ba ga gashin hamata ga ba yi wanka ba ga gashin ka baka taje kanka ba ga gemu baka taje baka bar burushi kawai ka tawo kawai wani karkuzi da kai to ya za a zauna lafiya da kai wannan ba daidai bane ba wallahi tallahi manzo Allah ba haka yake ba kuma duk sahabban manzo Allah ba haka suke ba sun fi kowa iya ado sun fi kowa wai mu sai mu kazanta sai mu dauka wai kazantar kuma wai ta kawata da tsoron Allah har ma idan mutum ya ado sai ce wai yayi ado wai na yi ado na je wani waje aka ce wai kaga yayi ado Kawar ba malami ba nace Allah ya isa wato su malami ma ba sa ado kun dauki addinin ma kazanta <laughs> wato kun dauki addinin gargajiya wannan su suke cutar ma da musulunci a kasa gane musulunci ba wanda ya fi manzan Allah tsafta manzan Allah akan gane yaro a Madina in manzan Allah ya dafa kansa sai ji wannan yaron yayi ne yana kanshi a cikin garin Madina saboda ba abinda manzan Allah ya fi su irin turare manzan Allah in zai yi baki tufafin karban baki ma daban tufafin karban baki wani sahabi ya ce na zo cikin masallaci lokacin da waɗansu ƙabilun laraba suka zo shugabanninsu Da abubakar da umar da manzan allah ya ce na gansa a cikin wani tufafi da ban taɓa ganin irin tufafin ba a rannan sai a rannan kowa cikin kwalliya ma'ana wai mun kuma suna ɗauka wai ƙazanta ma kamar wani rukuni ne na addini to ya zami da fihi rijalun yuhibbuna an yi tataharu inna allahu yuhibbu tawabina wa yuhibbu al wasu wa siyabaka fatahir Allah sa mu gane a Allah ya wata malam an yi maganar bayin mace ta yi tafiya ita da direba ba tare da muharraminta ba mai tambayar na cewa to misali tana wata makaranta ko haya institution kamar jami'a da sauransu sai aka tura wa ya halitta wani ya ɗauko ta a mota ba sunan ya rage mata hanya ko zai da izinin da wannan harkar ta zuwa. An ko miji ya yi izini ya bai halitta ba, muharramin da shi wancan? dole ko muharrami ko miji ai matsalar matsalar da girma ba wato rayuwar ta ce mun ɗauke ta da nesa sosai da sosai da addini mukan yi sallah ko shakka babu da azumi da zumunci da ragon suna da sadakar uku da waɗansu abubuwa wannan duk muna yi wadansu ababai da wanda suka halatta da wanda su halatta ba amma yadda muke tsara zamantakewa zamantakewa tana buƙatan gyara zamantakewa tana buƙatan gyara sosai da sosai ba da hanya wannan bai ya rage mata hanya wannan bai halatta ba muharramin ta ne ba muharramanta bane da haka bai halatta ba za su yi hira za ta yi masa dariya zai mata dariya zai iya sha'awar ta shi ba mala'ika bane ba ita ma ba mala'ikiya bace ba amanan da yake yanayi ne na abin da ya shafi mata musulmai kuma ya ɗan ko aure yar uwa tana cewa yaya matsayin iyayen da aka kai musu sadaki yarsu suka ce ya yi kaɗan amayar eh suna da dama su ce sadaki ya yi kaɗan ko a ƙara suna da dama don sun yi haka ba laifi ba sai dai kawai abin da za a tunatar da su dan yanzu ba musamman nawa ne aka ba su muka sani ɗari biyar aka gaba su ko ɗari bakwai ko dubu ɗaya ko dubu biyu ba sani ba amma dai duk da shi sadaki ba a yi masa iyaka ba ta fuskar yawa manzon Allah ya nuna cikin hadisi ingantacce ya ce auren da ya fi albarka shine wanda sadakinsa ya fi zama takaitacce wato wanda ba a wahala ba da yawa auren wannan shi ya fi albarka ba a san miji ya wahala da yawa shi kuma wahala ya danganci halin mijin wani sai ya kashe dubu hamsin bai wahala ba wani ya kashe dubu ɗari bai wahala ba wani kuma dubu goma ma ya wahala wani kuma dubu ashirin ne bai wahala ba wannan wahalar abu ne da ba yadda wani geji sananne akan kalli samun shi wanda yake mai aure din wato za mu ga tattalin arzikinsa shi mai aure din sai mu ga menene abin da ba mu wahalar da shi ba sai mu ɗora masa to wannan auren ya fi albarka Allah ya gaba ta malam tambaya ta karshe saboda lokaci a shin da gaske ne mutumin da yake tafiya da iyalinsa baya kasar a cikin da yake a ba da gaske bane ba idan iyalinsa na zaune ne a gari kamar yanzu a ce misali ina ina da mace tana zaune a nan garin famanantili a nan garin take zaune dindindin sai na zo nan garin ba zan yi kasar ba ina da mace a maiduguri tana zaune dindindin sai na je maiduguri ba zan yi kasar ba amma an gayyace ni latta nan garin sai na zo nan garin da matata ni da ita duk kasar zabi na je maiduguri azumin ramadana ni da matata ni da ita duk kasar zabi ta yi har mu dawo ina fata an fahimta kai da ita duk matafiya ne amma kuna zaune a garin ko ita tana zaune a garin kai ka je ka dawo kaga wato ainihin idan ka dai ka zama dan gari dan matarka tana zaune a gari wannan shi ne ake nufi idan ita ta je na idan ita mata ta zo inda nake kamar misali ni ina zaune a Kano ina da mata ta tana zaune a damaturu permanently sai ta je Kano waje na za ta je ta dawo to tunda ni mazaunin Kano ne idan ta je ta gurin ai can ma gida ne saboda haka ita ma ba za ta yi kasar ba za ta cika sallah ne yadda ni ma idan na zo nan gida ne magana cewa kasar kwana uku ne ko kwana hudu ne haka waɗansu malamai suka faɗa amma manzon Allah ya zauna a makka ya yi kwana goma sha takwas yana kasar ya je tabuka ya yi kwana goma sha takwas ko wajen ashirin ma yana kasar da haka dan kayi kwana goma kana kasar baka yi laifi ba a ita maza Allah ya yi haka Allah ya malam daga ƙarshe akwai a masu bukatan addu'o'i na alheri akwai wadda take nema a yi mata addu'a ba ta da lafiya Allah ba ta lafiya akwai masu neman aure a yi musu addu'a Allah ya ba su mata da mazaje na gari akwai kuma masu bukatu na alheri a roƙa musu ubangiji Allah ya kammala musu ko mana gaba ɗaya albarkacin wannan wata na Ramadana sannan kamun addu'ar muna ba waɗanda ba mu karanta tambayoyin kun ba cewa an ware rana ya ce na hadi da zama rana ta musamman don an da zama wani akwai malamai da za su goro wannan insha Allah a mako mai zuwa ne wanda ya malamin a shugabance mu da addu'a. To dukkan wanda suke da bukatu na alkhairi ubangiji ta Allah biya mana bukatun mu gaba daya mazan mu da matan mu masu neman aure cikin mata Allah ya arzuta su da mazaje na gari cikin maza Allah ya arzuta su da mataye na gari kuma malamai waɗanda suke kokarin karantar da mutane addinin musulunci Allah ba su kwarin gwiwa ya albarkaci gidajensu masu taimaka addinin musulunci ko da dukiyarsu ko da ikon su ubangiji ta Allah ya taimake su ربنا لك توكلنا واليك نبنا واليك المصير ربنا لا تجعل الله فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قالوا هاي من نظرت لا غفنا بيوم عبادة sannan kuma hafi za su mulgayyar suna tsare gaibu to a nan ko ƙara sirri malamai sun yi masa fassara iri biyu waɗansu malaman suka fassara su da cewa wannan na nufin idan miji baya nan suna tsare masa kansu kuma suna tsare masa dukiya ba ta yadda dukiyar mijinta ta salwanta ba ta wulakanta abinci ba ta ɗaukan kuɗinsa ba ta tage aljihunsa ba ta ɗaukan wani abu ta yake ta ba da izininsa ba sannan kuma za ta kare kanta ba za ta yi magana da kowa ba magana ta kwarkwasa ko ta fallata kai ba za ta yadda ba wani ya mata murmushi kamar yadda martanin murmushin da aka yi mata in za ta yi magana magana za ta yi ta gaske ba magana da ke nuna tana sha'awar wanda take magana da shi ba don tana son ta tsare mijinta to wannan shine hasu da kullal gabi masu cewa ya asirin miji lokacin da ba nan su tsare kai su tsare dukiyarsa wannan kuma malamai suka ta hasu da kullal gabi na nufin waɗanda suke tsarewa miji asirinsa da suka sani akwai wani abu na alaji wanda mace za ta iya sani game da mijinta ya war mace ba ki dawo ma take da tana ta bada labarin mijinta tana fallasa amma yayayyar mace ita ce wadda ba ta bayyana aibin mijinta bari ba ko ta kisa kaɗan ta shi rahul qadi ɗaya daga cikin tabi'ai har ma kai ana kuma alqadi wanda shi da alqali a Hausa saboda yake shekaru 60 yana alqalanci ba yake shekaru 60 ba shekarun alqalanci kadai shekaru 60 babban malami ne cikin tabi'ai masalan fiqh sosai da sosai yayi aure wata mace wadda sai da ya zaɓa ya barge ya aure ta tana zuwa a daren farko bayan ya abubuwa da ya kamata ya yi na tarbar matarsa ya kama hannu ya ɗora kanta sai da kasa karka gargawa sai ajiye hannunsa sai ta cigaba da inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi a'a ya fita baki da kallon shi da yake gara sa da alƙalanci za a ga sai alhamdulillah za a gida yana tsaya yake bari mu ga Allah kuke ni kana da kuke da gani a wani gida na taki a wani yanayi na rayuwa daban Allah ya tsoro ni gidanka kai ma a wani gida ka tashi a wani kana ta daban muka zo muka haɗu da kai daga yau ne har fasin farko na rayuwar mu zai fara me kake so menene ba ka so zana mun abubuwan da kake so zana mun abubuwan da ba ka so yau na ya faɗa kuke kana da makwabta suwa kake shi da su suwa ba ka shiri da su kana da yan uwa suwa kai da su shigo gidanka suwa da kai da su shigo gidanka ba duk da gama lissafa maka kace to abin da nake so da kai ne kokari in kiyaye wannan ya ka cinye da a zamana ni da kai to da ka dace to ita ma ta fada da lantana ni ina so fara yin alhamdulillah dan sa ya mata maka azabai da dama wanda yake so ta zama ke zama mai kaza ke zama mai kaza duk ya zama maka da ya tafi sai ce abin da nake so da kai duk yadda na kai da zama mutumin kirki ina da wata kasawa ko ke zama mai bayyana alheri na da kuka sani amma mai tsayi sharri na da mummunan hali na wanda ba na sani ba duk mutum a duniya yana bukatar asiri to ba wanda zai ya ya rufa maka asiri a duniya irin ka dai duka za ta fi kowa sanin ka sama da mahaifiyar ta haife ka yanzu duk wanda yake da tabo a gaban bayansa a nan da mutum ba riga ta rufe amma matarsa ta san yana da tabo kuma haka ba duk wanda yake da a hana fassa ba ta fara ga ta sani duk wanda yake da aibu a dogo wata area da ba wanda yake sai ba fasta in ta riga ta sani to wannan shine asiri sannan da wadansu halaye duk matar da za ta yi suna kokarin tallata abin da yake ɗorewa da ba wanda yake da ita ta mijinta da abokanansa ko ƙawayenta ko sauran ƴan uwanta to ko saka babu wannan bata dace bata tantance ta zama matar aure ba da haka haka za ta nuna ganin yana da muhimmanci daga na akwai suka ta su ba hali har mace tana yawan tuba idan ta yi laifi ko ta yi wa miji wato baya zama ka'ida a rawar auratayya wani mutum ya wata yarjejeniya ya tafi hannu ta da zai yi miki laifi ba ko zai yi laifi ba wannan ne zai yi ba dole ka yi laifi dole ka maka laifi dole ka yi harka dole ka kasa harka amma abinda ake bukata idan na yi laifi in gane laifi na ne in karba in kuma alƙawarin da zan kuma ba ita ma idan ta yi laifi ta gane kuskuren ta ne harka ne ta karba ta ɗauka ta da za ta sake ba laifi tsakaninta da miji ko laifi tsakaninta da mahalicinta to wannan shine yawan tuba sannan kuma Allah kalli mutum ya kasance tana hora kanta da azumi na litinin da alhamis ko azumi guda uku a kowane wata wannan yana daga cikin siffofi na mata na gari irin wanda Allah ya ce da matan annabi in ba su daga abin da suke masa ba zai umarce shi ya sake su ya canza masa da masu halin irin wannan a tare da yan tallaka kullu an yubdilahu azwajan khayran min kulli muslimatin mu'minatin qanitatin sa'idatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara na dauki wato sa'ibatun saboda baya cikin abin da na ambata a baya na ɗauki sa'ihatun saboda baya cikin abin da na ambata a baya amma kanu ta ne na ciki abidatun ko ma'anar sa da kanu ta sayyidatun ya bukara wannan ko da zaɓin masarauta ba ta zinto da lewar ba zaɓin ta bane ba ta zama ba zawara zan zo nuna rawa Allah ke ɗora ta akai lokacin da za ta zama da dawa ba ta sani da lokacin da za ta rike ɗaya kuma ta zama da zawara haka Allah ke kaddaro mata ba haka mata ba ta neman bari in ci gaba da zama da dawa ko bari in ci gaba da zama da zawara haka ne kaddara sun ke kawo masa wannan ba za ta bane ba sannan kuma a siffar mace ta gari ta zanto ta iya soyayya za ku riga mai dan da za ta iya maza Allah ne faɗa yace ala akbarukum da kullu sa'ikum fil janna kuna son in ba ku labarin mafiya alherin matan ku da ke cikin aljanna ta bai ka ce eh yace kullu wujudul walid dukkan wata wujud gana wajen iya soyayya sannan walid mai haihuwa إذا غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتمل بغلط حتى ترضى إذا أنت جمع أنت يا سيكي كافة تاشي ذاك تجاهمني لنا قولت تهمنك والله بزي يتوغلي دبتي بها سيكاية زي يدك سيكاية حتى كاية حتى كاية بزي يدك بها سيكاية maza Allah ke wannan mace ce na mace iya soyayya takan yi dubin laifinta da kasawarta takan nemi mijinta kuma ya ce mata in ta masa ba daidai ba idan haka wannan yana da cikin amma ta zama haihuwa wannan kuma yana daga cikin manufofin aure a haihu din kuma manzo Allah ta zama gina wadud al-wadud fa inni mukafilun bikum al-umma wa al-qiyamah ko kuma qala sallallahu alaihi wa sallam ko aure mata wanda ta haihuwa ko da suke son ku dan ina ta in yi takarar yawan al'umma da ku a ranar tashin kiyama ya za ka gane mutum tana haihuwa in ka kalli dangin shi mahaifiyarta ko yarta ko kanwarta sai ga zuriyar gidansu zuriyar ta irin haihuwa amma ita kun tunda ba ta fada haihuwa a gaban ka ya ba za mu da an ce gaba da shi kula ta fada haihuwa sai ka fada ni amma da ya baka izinin haihuwa sai in ne ka kalli bayin gidanku daga nan za ka dauka cewa ita ma haka ake tsammanin ta zama manzo Allah sai ya faɗa cikin hadisin daban yace alaikum bi sawaidin nisa fa innahunna aqwadu aqwahan wa anta tarhaman wa asfali aqbalan in kun tashi neman aure ku nemi kan mata waɗanda ba su aure ba فإنها فإنهن أطيب أفواها باكيت يا فقرت يا بقلتي وأنفق أرحاما ما هي فستاف زما ربي لتك تجاويري وأحسن أقبالا سنفق من عندك هكذا قال الله قال يا كبرى عرفت كده كيف كلمة تقول لي يا رجل هذا حديث كلمة أنا أقول لما حديث gaurawa ba za su yi su jama hadisin ba za su ce abinda malam ke nufi kashe mana kasuwa ba haka bane ba manzo Allah ya faɗi wannan hadisi ba inda muka iya so mu faɗe shi haka amma kuna da ra'ayi kuna da hadisin jabir hadisin jabir kuma cikin bukhari yake jabir da abdullahi ya aure manzo Allah tambaye a bikirin an sayyiba da biya ko da gaura yake sayyiba ما أولي بذوراني ثم قال لك هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك إما ما بدي أورا kai maka wasa kai maka wasa kai maka dariya kai maka dariya sai jabir dan abdullah ya ce mahaifina ya rasu ya bar ni kanni guda su da ko bakwai sai ni ji tsoron in karo wata in ƙara kai na wahala dai idan kaje ka aure guda ka hada su da ɗan mata guda bakwai da aka bar maka ka kara kanka ne nan ba za ta kai makana ba ita ma kanta tana bukatar gyara sai za ta gyara ɗan can ga kuma ta aminta ne gina sun girme ta ita da haka sun nemo ba zai rawa